BRAVA SOLDATO SCHWEIK UNUA aparto, JAROSLAV Hašek. DO ONI MORTIGIS NIAN FERDINANDON DIRIS LA ORDIGISTINO AL SIGNORO SCHWEIK QUIU FOR LA SINTE ANTAU JAROIT LA SOLDAT SERVON POST QUIAM SOLDAT CURACISTA COMMISSIONO DEFINITIVE DECLARIS LIN IDIOTO VIVTENIS SIN PERVENDADO DE HUNDOI ABOMENAI acerasai monstroi, cies genealogioin li falsis. Crom tiu ci occupo, turmentis lin reumatismo, cae li giuste smiris assi la genuoin per opodel doco. Cium Ferdinandon, signorino Miller? Demandis Schweig, necessante massagi la genuoin. Mi conas du Ferdinandoin. Unu, tiu servas cedrogisto Prusia, cae foie pro eraro li trinkis ali tie botelon da gigajo, cae mi conas ancora u Ferdinandon Kokoschka, tiun, kiu kolektas hundain merdetoin, pri ambau ne estas domage. Sed via mosto, signoron arcidukon Ferdinando, tiun el conopiste, tiun grasan caipian. pian. Jesuo Maria! Ec cris, Schweig, tio estas ja bela novajo. Kai kie tio al le signoro archiduco, ocasis? Oni pafis lin en Sarajevo, via mosto, sciu, per revolvero. Li veturis tie cun tiu sia arciducino en automobilo. Nu vidu, signorino Miller, en automobilo. Nu jes, tia gran signoro povas tion al si permesi, cae ecne ec pensas, ciel malfelice povas tia automobila veturo finigi, cae plie en Sarajevo, gestas en Bosnio, signorino Miller, tion shaine faris Turcoi, Estis eraro che ni forprenis de ili Bosnion cae Herzegovinon. Ien vidu, signorino Miller. Signoro Archiduco, estas jam do en la sino de Dio. Ciuli suferis longe? Signoro Archiduco estis tui morta, via mosto. Vias cias, per revolvero ne eblas ludi. Antau nelonge signoro Ceni en Nusle, ancau ludis per revolvero, cae mort pafis la tutan sian familion, ec la zorgiston, tiu iris rigardi, quiu pafas tie en la tria etagio. Iu revolvere un ec pafo, signorino Miller. Eci oni probus tion gis frenese? Existas multe da sistemoi. Set por mortigi signoron archiducon oni certe acetis ion pli qualitan. mi volus anca uveti, signorino Miller, che la homo, qui tion alli faris, bele sintiu celevestis. Sciu, pafi signoron archiducon, tio estas ege malfacile laboro, ne tia, kiel se stelcia pafas forstiston. En tiu ce ocaso temas pri tio, kiel al li proximigi, al tia gran signoro, ne eblas irin en iai cifonoi. Tia homo devas irin en cilindra ciapelo, porque policisto ne captulin iam antaula faro. Laudire, estis tio plida homoi, via mosto? Tio stas mem comprenebla, signorino Miller, diris Schweig, finante massagion de la genuoi. Se vi intensus mortigi signoron archiducon au signoron imperiestron, cun iu vi certe consiligius. Iu plida capoi, des plida ideoi. Unu consias tion, la alia ion alian, cae poste la verco successos. Ciel, tio textas en mia himno, la cefa afero estas elgvati la momenton, cian tia grand signoro preterveturas. Ciel, se vi memoras tiun signoron Luceni, ciu trapicis nian mortintinon Elisabetta per faililo. Li promenis cun ci, credudo al iu ain de tiu tempo neniu imperiestrino promenas. Cai tio attendas ancora multa in personoin. Cai vi vidos, signorino Miller, che oni alguatos anca la zaran paron, cai povas ocasi, dio ne permessu, et signoron imperiestron, se oniam comensis tion per lia onclo, li, la maliuna signoro, havas multera malamicoi, ancora pli ol tiu Ferdinando. un nelonge certa signoro diris in gasteio, che venus la tempo, ciam imperiestro estingigios, unu post la alia, cae che ec stata procuror officio ilin ne helpos. Poste li ne havis monon por pagi, cae la gastei estro devis iglin aresti. Cae tiu signoro donis al li unu, cae al policisto du vangobatoin. Poste oni forveturigis lin en charo, porce li tranquilligiu. Yes, signorino Miller, nun ocasas ia aferoi. Tio estas de nove perdo por Austrio.